الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك منيبين مخبتين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا يا رب العالمين ndugu zangu waislamu bado tunaendelea kumfanyia rad bwana Yusuf Diwan aliyekuja na madai ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo pasi na mahala na sisi tukamthibitishia hujja kutoka katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwal za salaf kuwa madai yake ni ya batil na madai ya sawa ni kusema Allah yuko juu ya arsh kama alivyojisifia yeye mwenyewe kwenye nafsi yake na kadhalika akasifiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na salaf walielewa hivi ndivyo walivyotafsiri hizo ayat na sifat kwamba zinabakishwa katika majulisho yake vile zilivyokuja aya za sifa na hadithi za sifa zinabakishwa vile zilivyo kwa yale majulisho yake hazifanyiwi ta'wil wala tafwidh wala ta'til wala tahrif wala tamthil wala takyif na yote haya tushayaeleza huko nyuma kwa wale wanaotufuatilia tukiwa tunamfanyia raddi bwana huyu Yusufu Diwan al-Kadhab na tukasema unwan ya raddi yetu hii inaendelea ni ashihabu thaqib ala yusuf diwani alkadhib kimondo kikali kinachomshukia yusufu diwani mrongo sasa bwana huyu badala ya kuthibitisha madai hayo anayadai kwa hujja na dalili anafanya kukwepa anaingia huku anatokea huku ukimbana hapa anaruka hapa lakini insha Allah tutaenda naye hivyo hivyo na tutaendelea kumdai madai yake ayathibitisha aliyosema kwa nini anadai kwamba Allah yupo pasi na mahala na hali ya kuwa hana hoja na lengo kubwa ayuhannas ni kutaka kuifahamisha jamii kwamba watu mfano wa Yusufu Diwani na mfano wake ni watu waongo wanaomsingizia Allah subhanahu wa ta'ala wanaomsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawasingizia salaf na si lazima aongoke yeye kwamba lazima na yeye aongoke la inawezekana yeye akabaki katika ubishi wake na inadi yake lakini alhamdulillah watu wa pembeni yake wakamuelewa kwamba huyu ni mjanja tu kwenye dini wala hana nafasi ya kuzungumza hataki kuzungumza kwenye dini lakini pia tulimwambia kwamba wewe tutakusema mpaka ukimbie studio yeye alipokuja akasema watu waongo tu akimbie studio nani mbona bado nipo sisi tunaamini kwamba ushakimbia studio bwana Yusufu Diwani kwa sababu yale madai na moto uliokuwa nao wa mwanzo ule moto wa kifuu uliokuwa nao ushazimika alhamdulillah umebaki kutangatanga wachukua machokora wa Kiarabu huko wenye akili mbovu kama zako ndio watuletea hapa jambo ambalo ni khiana katika ilmu kwa sababu wale wanazungumza kama wanavyozungumza wewe tofauti yenu ni lugha ya Kiarabu kwa Kiswahili lakini maneno yao ya kipumbavu ni kama yako ya kuwasema vibaya ahlul ilmi kwa kuwatukana na kadhalika watukana wal waljamaa fikra zao kama zako sasa unapochukua kwa sababu eti ni waarabu waje kukusaidia hilo ni kufanya khiana katika jambo la ilmu sasa bwana Yusuf Diwani katika kuendeleza kwake uadui dhidi ya al-sunnati wal jamaa ameshindwa kuthibitisha yale madai yake baada ya kuona hoja zimemhemeza sasa hivi hawezi kulizungumzia tena hawezi kuweka kipindi maalumu kwa ajili ya kusemea jambo la istiwaullahi ta'ala ala arshi hawezi kwa sababu tushazivunjavunja shubuhati zake zote alhamdulillah kwa hujaj na barahin zenye nguvu ambazo zinatokana kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na akwali za salaf hawezi kuchallenge si yeye wala mfano wake na kama aweza afanye lakini pia bwana Yusufu Diwani akawa anaendelea endelea mara amleta huyu amleta yule katika waarabu hao anafanya tarjama ya maneno yake nataka nimwambie bwana Yusuf na wale wanaomfuatilia kwamba anachokifanya ni jambo la ujanja na uhuni katika dini kwa sababu gani wale mabwana wanazungumza tu mfano anaweza akasema amesema ibn Taymiyyah kadha alafu na yeye anasema huyu mwamba anasema ibn Taymiyyah anasema angalia sasa sasa hii ni ilmu au ni mchezo kufanya abath kwenye jambo la dini ya Allah watu wanasubiria hujaji kutoka katika kitabu na sunna na akwali za wanawazuoni wewe unachukua mtu mwenye fikra kama zako ambaye ana uwezo wa kumsingizia mwanachuoni kama wewe alafu unamfanya kuwa ni hoja bila shaka hili ni kosa kubwa sana la jinai katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa juzi bwana Yusufu Diwani katika kuzungumza kwake maka sasa hivi anajifanya kana kwamba hanijibu mimi lakini kwa sababu hoja zimemtopea alhamdulillah sasa anaingia huku na kule anarukaruka mara ashika hapa toka hapa toka hapa ashika hapa akazungumza kwamba anakusudia kutuzindua sisi yani kuwazindua waislamu kwamba hawa huni wa kisalafi uchwara hawa wako tofauti kabisa na masalafi wa kweli waliotangulia ambao ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya kwamba fikra zetu sisi na fikra zao ni tofauti ufahamu wao maswahaba vile walivyofahamu aya na sisi tunavyozielewa ni tofauti na haya maneno ni ya uongo hem tumsikilize kwanza anachokizungumza bwana Yusufu Diwani kisha baada ya hapo tumjibu Mwamba anasema jambo la kwanza kabisa katika mambo ambayo hawa wanayafanya na ambayo yamempelekea yeye kutoka katika huo usalafi uchwara aka uwahabi ni kwa sababu wao wanapitisha yale maneno au aya ambazo dhahiri yake kuna tajisimu mm-hmm. kuna kumtia mwili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kutia tashbihi mm-hmm. yani kumtia mfano Allah subhanahu wa taala mm-hmm. wao hawatafsiri vile walivyotafsiri salafu salihi, bali wao wanachukua katika dhahiri yake mm-hmm. mwamba akatazama na, katika vitabu vya masalafu uchwara akakuta kutafsiri dhahiri dhahiri ndio kumejazana, mm-hmm. lakini akatazama katika vitabu vya salafu msalih wa kweli akakuta kuna tawili au tafuidhi, akabaini kwamba kumbe ni watu wawili tofauti hawa, na kumbe hawa wana Mungu ana sifa nyingine kabisa kabisa tofauti na yule Mungu ambayo ameelezwa na salafu salihi. Hili la kwanza amelibaini, akaona hakuna haja ya kukaa katika genge la ulaghai linalotapeli imani za watu, wakijifanya wao wapo katika manhaji iliyo sawasawa, kumbe ni wahuni wanawatoa watu katika dini makusudi kabisa, na wakati mwingine bila hata kufahamu hicho wanachokifanya. Majibu yetu ni kama ifuatavyo. Bwana Yusufu Diwan Al-Kadhab, huyu bwana mwongo mno huyu anaiwasingizia watu waliosimama sawasawa katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hayo madai yako ni ya uongo tena uongo wa wazi kabisa mbele za watu wenye elimu kwa sababu salafi wote waliotangulia walioshika msimamo wa haki na kuwa Allah yuko juu ya arshi na kwamba ayat na hadithi za sifa zinatafsiriwa kwa dhahiri yake kwa maana ya kwamba kuzisoma kwake ndiyo tafsiri yake ule mujarradi wa kuzisoma tayari zishati tafsiri zenyewe hazihitaji maelezo na hazieleza katika mihadhara au mhadhara uliopita wewe watu hao unawaita wote ni mujassima yani salaf waliotangulia huko nyuma muda wa kuwa walitafsiri aya hizi juu ya dhahiri yake kwa maana walizibakisha kwenye majulisho yake basi bwana huyu anawaita ni mujassima yani eti wanamtia Allah kiwiliwili na unawakufurisha wazi wazi kabisa kwamba hawa ni makafiri hali ya kuwa kama ingekuwa ukafiri wagawiwa kama unavyodai wewe kwamba ni jambo la kila mtu anaweza kumkufurisha mtu basi mtu wa kwanza kufurishwa aliyekuwa na haki ya kukufurishwa ni wewe na sio wale wanaokufuisha kwa mfano amemtaja imamu darimi rahimahullahu ta'ala na imamu Sheikh al-Islam Ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala kisha akasema hawa wote ni mujassima ingaje kwa imamu darimi anasema huyu imamu darimi si mujassima tu mujassima tu ikiwa mmoja anaitwa mujassim wengi wanaitwa mujassima hiyo inatakiwa ulifahamu Rais Diwan, tatizo hujui hata ibara za wanawazuoni, wewe wajisemea semea tu, kwa sababu ya chuki zako ulizokuwa nazo, umeingilia jambo ambalo halikuhusu wala huliwezi kiilmu, ndio linakugharimu hivyo. Unazungumza maneno ambayo hayana msingi, kosea kila sehemu, kwa sababu unazungumza pasi na ilmu. Sasa huyu Imamu Darimi nataka tuone, je, wanawazuoni wa Ahlusunnati wal Jamaa wanamsemaje? yeye ni nani na ana nafasi gani na daraja gani katika jambo la dini ya Uislamu kadhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanasemaje wanazuoni wa kisalafi wanazuoni wa al-sunnah wal jamaa kuhusu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alafu tufanye mukarana baina ya upuuzi aliyokuja nao huyu bwana Yusuf Diwani kwamba hawa ni mujassima tu hawa na hawa wanawazuoni ambao umma umeshuhudia juu ya ilmu yao na fadhila yao na utukufu wao na daraja zao katika ilmu wanawasemaje watu hao wawili Imam Darimi na Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tunaanza na al-Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Siyaru A'lami Nubala anasema akimuelezea al-Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala kwamba yeye ni nani asema al-imam kiongozi huyu yani mwanawachuoni huyu al-hafiz al-mujadil mwenye kufanya munakasha na ahlul batil ahlul bid'ah wal ahwa kwa ajili ya kuitetea sunna ndo al-mujadil as-salafiyyu tena aliyejinasibisha kwa salafu salih ni mtu aliyefuata madhhabi ya salaf ahadul a'lam mmoja wa wanazuoni wakubwa kana min a'immati al-athar alikuwa ni katika wanazuoni wa sunna huyu ni al-imamu adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake siyaru a'lamin nubala anazungumza maneno haya kuhusu al-imamu darimi rahimahullahu ta'ala mwanazuoni wa pili al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake lisanul mizan anasema hivi Uthman ibn Sa'id ibn Khalid ad-Darimi as-Sijistani rahimahullahu ta'ala min ahli al-ilm wal-fadl huyu Uthman ibn Sa'id ibn Khalid ad-Darimi as-Sijistani anasema yeye ni katika wanawazuoni tena watu wa fadhla watu watukufu kabisa wabora kana ahada alhuffadh thiqat yeye alikuwa ni mmoja katika mahuffadh tena waaminifu watu waaminifu wenye kuchukuliwa habari zao wa mimma yadhibbu fi sunna na ni katika watu ambao wanaitetea sunna na hayo ndio aliyomfanya Yusuf Diwani kumchukia kwa sababu yeye tumeona al-Imamu Darimi al-Imamu adhahabi rahimahullahu ta'ala amemsifia kwamba yeye almujadil yani mwenye kujadiliana kufanya minakasha na ahlul batil na ahlul bid'ah wal ahwa kuitetea sunna na kadhalika alikuwa salafiyun huyu ni imamu anasema huyu al-imam ad-darimi alikuwa kana salafiyan alikuwa ni salafi kwa maana anajinasibisha na salafu salih fata madhehebu yao kisha akasema kana min a'immati al-athar alikuwa ni, alikuwa ni katika wanachuoni wa sunna sasa haya ndio yanayomkera bwana Yusuf Diwani hasadan min indi nafsi lakini hawezi kufaulu kadhalika imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala naye akasema hivyo hivyo wa mimma yadhibbu fi sunna na yeye ni katika watu wanaoitetea sunna alikuwa yuko madhubuti kabisa katika kutetea sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mwanachuoni watatu mwanachuoni watatu ni al-Imam al-Lalakai rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sharh I'tiqadi Ahli Sunna yeye amemtaja kwamba na yeye al-Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala ni katika jumla ya maimamu wa kisalafi ambao pamekubaliwanwa juu yake juu ya uimamu wake na kufuata kwake sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa chukua akwali hizi kuhusu imamu darimi sasa je bwana Yusufu Diwani kati ya porojo zako za kipuuzi ulizozileta kwamba huyu ni mujassim na hawa wanawachuoni ambao umma unashuhudia juu ya ilmu yao na fadhila zao na daraja zao walioshuhudia utukufu wa wanaozuoni hawa alimamu Darimi rahimahullah ta'ala tuchukue maneno yako ya porojo na, kuji, na kujiropokea tu na maneno ya kuiga kama kasuku au tuchukue maneno hawa na wachuoni bila shaka wasikilizaji ambao wanafuatilia hili washapata jawabu hata kama utajitia kichwa, kichwa mchunga ukawa husikii wala huelewi wajifanya hamnazo kama wanavyosema lakini watu wataelewa biidhnillah wenye kusudia haki tunakwenda kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala huyu ambaye amejaa kwenye vinywa vya watu wa bid'a kwa kumsema vibaya na kumsakama kwamba ameleta dini mpya amefanya kadha na wengine kwa sababu ya kutojitambua kusema wahabi wa kwanza huyo hawajui hata maana ya wahabi ni nini na imetokana na nini huyu wanasemaje wanawachuoni na wao na kabla ya kwenda kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tufahamu kwamba Imamu Darimi tunayemzungumzia sio mtu wa wajuzi wala jana wala mwaka juzi wala mwaka jana ni mtu wa zamani sana ni katika wale walio katika quru alqurun almufaddala amezaliwa mwaka 200 na akafariki mwaka 280 hijiria kwa hiyo tukimzungumzia Imamu Darimi mtu asiyakakaa ah ndo wale tu kina fulani bwana mwaka 1000 na la ni mtu wa mwaka mbili amezaliwa akafariki mwaka 280 al-Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala alafu anakuja bwana Yusuf Diwani anamsema vibaya mtu kama huyu ambaye waislamu tena wanawashuhudi wakubwa wameshuhudia juu ya fadhila zake na ilmu yake aliyokuwa nayo na juu ya kuwa ni katika sunnati wal jamaa sasa watu upuuzi gani hapa ah, Sheikh al-Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala kuhusu yeye sasa al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala yule alimsifia Imam ad-Darimi katika Siyar A'lam an-Nubala amemtaja na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema وكان إذا حدث عن شيء من العلم يفتح الله عليه anasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala na alikuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akihadithia jambo lolote katika elimu Allah anamfungulia juu yake kwa anamfungulia milango ya ilmu wa rubbama kataba fil majlis wahid mujalladan na huenda akaandika katika kikao kimoja mujalladi mmoja yani kitabu kizima ndani ya kikao pengine kuanzia dhuhuri mpaka alasiri ashaandika mujalladi mzima masaili ya kiilmu kabisa ambayo umma unanufaika nao kisha anasema wakana qawiya dhaka na alikuwa ana akili nyingi kadhalika kathira almutalaa alikuwa ni mwingi wa kutwalii masaili ya kielimu kwa maana kila mara anayopitia yeye muda wote ameshughulishwa na jambo la kielimu jayyid alfahmi mwenye ufahamu mzuri lahu ba'un kabirun fi tafsiri walhadithi hadithi walusuli anasema ana mkono mrefu kwa maana ana ukomo wa mwisho kabisa tena mkubwa katika tafsiri tafsiri Qur'an kadhalika na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na katika masaili ya kifiqhi na masaili ya kiusul masala ya usulul fiqhi alikuwa na mkono mrefu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala upeo wa hali ya juu anayesema maneno hayo sio mimi ukasema ah wahabi tu ajitungia ni imamu dhahabi na wewe mkubali hata kama mwamtuhumu kichini chini lakini mwamkubali hivyo hivyo kwa juu ya ilmu yake kwa sababu ni mshafi huyu asayakataa maneno ya Imam Dhabi ah muongo hata huyo pia ni mujassim wa kuone watu kwamba we huna akili timamu katika ulimwengu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sahibu tafsir katika kitabu chake al-Bidayah wa nihaya akimsifia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema wa kana min kibari al-ulama na alikuwa Sheikhul Islam ni katika wanazuoni wakubwa ni miongoni mwa wale wanazuoni wakubwa wa Rais Fidiwani lifahamu hilo wal mujtahidina na wale mujtahiduna tena al mujtahidul mutlaq kwa maana amehozi masaili ya kiilmu kiasi ambacho kila fani ameizungukia kwa kile ambacho Allah amemjalia katika ilmu na maarifa wazuhad na alikuwa katika mazuhad yani watu walioipa nyongo dunia wao muda wote wanafakari akhira akaendelea na maneno yake mpaka mwisho kiasi malahu almusannafatu alkathiratu almufida ana tungo yani vitabu mbalimbali vilivyo vingi tena vyenye faida ila akhiri kalami rahimahullahu ta'ala huyo ni imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ambaye tafsiri yake iko kwenye mikono yetu na wewe si ajabu isufudiwa kama kweli ni mtu wa elimu hiyo tafsiri ya ibn kathir unayo lakini kama si mtu wa elimu huwezi kuwa naye ikawa ni mtu wa kusoma google mwanachuoni watatu al-Hafidh Ibn Abdul Hadi katika kitabu chake kinachoitwa Al-Uqud ad-Dariya fi manaqib shaykh al-Islam Ibn taymiya anasema hivi ma ra'aytu ahadan a'lamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam wala atba'a lahumā minhu sijawahi kuona yeyote anayejua kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na yule ambaye anafuata kitabu na sunna kuliko yeye sijawahi kuona katika maisha yangu kwa hiyo hawa ni watu waliomuasir na kumjua Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanaeleza masaili hayo kuhusu mwanawachuoni huyu mkubwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mwanachuoni wa nne al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kinachoitwa Dhailu Tabaqati al-Hanabila yeye anasema wa kana rahimahullahu ta'ala min a'zami an-nas qiyaman fi nasr ash-shari'ah na alikuwa rahimahullahu ta'ala yani Sheikh al-Islam Allah mrehemu min a'zami an-nas qiyaman fi nasri sharia ni katika watu wenye kusimamia katika kuinusuru sheria zaidi kuliko watu wengine kwa maana yeye alikuwa mstari wa mbele katika kusimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala waraddi ala almukhalifin na kadhalika ni mwenye kusimamia katika kuwaraddi watu waliokhalif kama bwana Yusuf Diwani na genge lake lote walmubtadi'in na kuwaradi watu wa bid'a kama bwana Yusufu Diwani na mfano wake walmalahida wa ahli alilhad na wale wanaopindisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wote hao wale wapinzani wa sunna pinzani wa uislamu makufar kwa ujumla wote hawa walikuwa yeye anasimama nao kidete katika kuwaradi la yakhafu fillahi laumata laim Allahu akbar haogopi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za mwenye kulaumu laumu wewe sema wewe wamesema wengi sana kuhusu Sheikh al-Islam Ibn lakini halikumrudisha nyuma hata mata fi sijn rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah mpaka akafia gerezani kwa ajili ya kuitetea sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bana Yusufu Diwani ndio maana watu wa bid'a wanamchukia sana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwa sababu kazi yake kubwa ilikuwa ni hiyo kuisafisha njia na kuzipambanua ayat akaziweka katika usawa na kuziepusha na kila aliyefanya inhiraf na kupinda na kupindisha sheria Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimnyoosha katika usawa ukitaka kujua hayo soma vitabu vyake vya rudud dhidi ya watu wa batil na hakuna sehemu ambayo mtu amekhali isipokuwa limradi na leo vitabu vyake ni hujja lakini watu wa bid'ah hawavitaki kwa sababu vinawahemeza na vinawaumiza sana mfano kama huyu bwana Yusuf Diwani ndio ukisikia akimtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anachuki naye hali ya juu kwa sababu alikuwa kazi yake ni hii kuwarejesha mfano wa mtu huyu bwana Yusuf Diwani na genge lake katika usawa alikuwa akitetea dini kwa hiyo sasa mpaka hapo tushaona kwamba kumbe madai ya Yusufu Diwani kwamba huyu Adarimi ni mujassim Ibn Taymiyyah mujassim ni maneno ya ugongo tena uongo uliochupa mipaka kwa sababu wanawachuoni ambao e, umma umeshuhudia juu ya ilmu yao wanatuhakikishia kwamba Imamu Darimi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala walikuwa ni watu wa sunna wenye kusetea sunna na kuwaradi watu wa batil sasa haiwezekani mtu aliyekuwa na waradi watu wa batil leo mtu wa batili akaja akampenda hata siku moja kama Yusufu Diwani kisha bwana huyu bwana Yusufu Diwani al-kadhab ad al akasema maneno haya emtu yasikilize kwanza sasa msikilize Uthaimini haya maneno anayozungumza mimi nazungumza haraka haraka tu mm -hmm. Uthaimini anasema katika maneno haya kwa maana kuna ijmai ya, ya, ya, ya sahaba wa Bwana Mtume Muhammad katika kuyapitisha haya maneno katika dhahiri yake mm. Sikiliza uongo huu mm. Huu ni uongo ambayo Uthaimini anaongea mchana kweupe kabisa mm. ya kwamba eti kuna ijmai ya sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walokubaliana ya kwamba haya maneno ambayo dhahiri yake ni tashbihi na dhahiri yake ni, ni, ni kumtia mwili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, eti masahaba wamekubaliana kutafsiri kwa dhahiri yake. Lakini cha ajabu cha ajabu anachokisema kwamba kukubaliana kwenyewe ni kule kuyakalia kimya hayo maneno, yani kule kuyakalia kimya hayo maneno, eti ndio ijimai iliyopelekea kwamba inatafsirika hayo maneno kwa dhahiri yake vitu viwili tofauti kabisa kama mtu ameakalia kimya maneno ambayo yanayo tafsiri kayakalia kimya maana yake ndo katafsiri kakwambia ndio dhahiri uongo wa hawa wahuni hawa ndio mwamba akatazama akasema, gwiji la uongo ili uthaimini linakuja kuwaongopea mpaka sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, hakuna kheri katika genge hilo. Akaamua kuondoka katika genge hilo. Majibu yetu ni kama ifuatavyo, katika maneno ya Bwana Yusufu Diwani, huyu mropokaji asiyejua anachokizungumza. Bwana Yusufu Diwani Alkadhab, mnaposema wewe na huyo bwana Abu Muadh al-Maghribi Mwarabu asiyejielewa kama wewe huyu kwamba aya za sifa dhahiri yake kuna tashbihi na tajsim kwa sababu wao wanadai kwamba aya za sifa ndani yake kuna tashbihi na tajsim kwa dhahiri yake yani ukizacha kwa dhahiri yake kisha mkadai kwamba eti salafa hawakuzifasiri juu ya dhahiri yake bali walizifanyia tafwid au ta'wil swali linakuja bwana yusuf Diwani na mfano wako je ni salafi gani katika kitabu gani aliyefanya tawil au tafwidh katika aya za sifa mbona mnapenda kujiropokea tu bila data huna ushahidi wazungumza salaf walikuwa ima wanafanya tafwidh au tawil kitabu gani salaf gani huyu aliyefanya hivyo mbona hatuoni mkileta ushahidi wa hao salafi hamletei ushahidi wala hamwezi kupata huo ushahidi lakini e, mnafuata matamanio nafsi zenu mpaka mkapotea njia na kuiacha njia ya haki waliokuwa juu yake ahlu sunnati wal jamaa na changamoto aliyokuwa nayo bwana Yusufu Diwani tatizo lake kubwa ni kama kasuku anakaririshwa maneno na kunyoshwa maneno yasiyokuwa na ushahidi kutoka kwa, kwa, kwa salafu salih wala kutoka kwenye chimbuko lilo sahihi na yeye anakuja kuyaropoka mbele za watu kwa mfano anachukua maneno ya Abu Muadh al-Maghribi au maneno ya Ayman Sus au maneno ya wengineo katika Waarabu wala na waletaleta wale wasiojitambua alafu yeye anatafsiri na kueleza vile vile wanavyosema hana ushahidi yule bwana akidanganya na atadanganya hapo hapo akitaka kusema kweli atasema ukweli sasa hii ni dini na hii ndio ilmu bwana Yusuf Diwani aliyosoma huko Azhar kama wanavyosema kama umesoma huko Azhar ndio elimu hiyo lakini kwa sababu ameshindwa hoja masaili ya kiilmu yalivyo bwana Yusuf Diwani na wale wote wanaotufuatilia nitakiwa yafahamu mtu akizungumza maneno kabla ya kuyatolea mbele za watu ushahidi yafuatilie kwanza ameyachimbua wapi kwa sababu sisi tuna sehemu za kuchimbua maneno katika kitabu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na akwali za salaf kwa sababu wao ndio walioelewa Qur'ani na Sunna ndivyo na ipasavyo maneno haya yakikhalifiana na hilo hayakubaliwi hata kama huyu anayezungumza ana kadri yani ana cheo kiasi gani katika ilmu na fadla na ubora muda wa kuwa maneno yake yamekhalifiana na msingi mikuu ya Qur'an na Sunna na ufahamu wa salafu salih maneno hayo hayatokubaliwa huo ni msingi madhubuti inatakiwa mtu aufahamu na kila mmoja maneno yake huchukuliwa na kukataliwa muda wako yameafikiana na sunna yatachukuliwa na yakihalifiana na sunna yatakataliwa sasa bwana Yusuf Diwani yeye anachukua watu wenye fikra chafu huko mtandaoni anawakota ukota alafu anaanza kujifaharisha yeye na na jamaa yake huyo Sabasi kwamba tumeongea naye moja kwa moja lakini kama hujui Kiarabu usina ni uongo uongo tu na kutumia ulaghai katika jambo la dini hayo yote hizo mbinu zote chafu tunazijua za kujiliwaza tu kwa sababu mshashindwa na kufeli lakini hilo halitowasaidia chochote sasa akizungumza basi chukua kitabu hakikishe Ibn Taymiyyah akasema chukua kitabu hakikishe Imam Darimi mikasema chukua kitabu hakikishe akasema wapi akasemaje kwa hiyo bwana yusuf diwani maslaki aliyokwenda nani maslaki mabovu kabisa ya kuiua na kuiharibu elimu ya Kiislamu kwa sababu ukimuuliza he mfano hapa ninamuuliza maswali nyinyi mtakuja kuona alivyokuwa mjanja mjanja na kwamba huyu ni kasuku tu kama kasuku ndege wale nimemuuliza maswali hapa lakini hawezi kujibu hata moja badala yake atakuja na mada nyingine atakimbilia huku na kule hawezi kuleta ushahidi sasa bwana Yusufu Diwani tuletee ushahidi ni wapi salafu salih walifanya tawili katika aya au kufanya tafwidhi yani ima walitafsiri aya kinyume na dhahiri yake yale majulisho yake yanavyojulisha au walifanya tafwid kwa maana ya kwamba walidai wali, wali kwamba maana zake azijuaye ni Allah tu sisi hatujui ni wapi walisema hivyo salafu saleh lete ushahidi na ikiwa hutoleta ushahidi uliothibiti kutoka kwa salafu saleh basi matapeli mtakuwa ni nyinyi na genge lenu hilo majambazi mtakuwa ni nyinyi kutaa turuq alladhina yasudduna an-nasa an dinillah takuwa ni nyinyi wahuni wakubwa ni nyinyi waharibifu katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe na genge lako na sio ahlus sunna wal jamaa salafiyun kama unavyodai wewe kwa sababu huna ushahidi na madai yako wewe waropoka tu afu ataka watu wakusikilize wataka kuwatisha watu wakusikilize kwamba bana hoja ziko hivi masalafi wako hivi watu washakujua sasa hivi alhamdulillah tumekubainisha mpaka umekuwa wazi kashamsi wa duhaha